Rekli smo da je ovo jedna od najznačajnijih bitaka u istoriji Islama i znamo da je nakon te bitke Resul sallallahu alaihi ve sellem rekao poznate svoje riječi od danas ćemo mi njih napadati, a neće, neće oni nas. Dakle, dotle su mušici do, do tog trenutka, do tog datuma, do te bitke stalno napadali i bili su oni koji napadaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem a od toga dana i posle te bitke poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napadao mušrike nudeći im islam nudeći im Allahu Allahu vjeru na početku vraćamo spomenućemo koji su bili povodi bitke na Hendeku Pri svega glavni povod su bili židovi Rasul sallallahu alejhi ve sellem je znamo prije toga E, satjerao pleme Benu Nadir, židovsko pleme, Hendek, o, u Hajber, e, porazio ih, ali je ostavio. Ostavio je na Hajberu, potpisao je ugovor sa plemenom Benu Kureiza u Medini i oni su pristali na, ta, na to da će braniti poslanika sallallahu alejhi ve sellem ako neko bude napao Medinu i da neće kršiti te ugovore. Židovima je to puno smetalo, posebno kad su vidjeli da ekspanzija islama napreduje, da se islam širi, da poslanik sa veselem jača islamsku državu, da su mušici također poraženi. Židovi su skapavali od muke zbog toga i tražili su načina da naprave spletku, da okupe mušrike, da okupe sve one koji se protive islamu, da konačno završe s poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, nakon toga oni odlaze u Rejšijama. Odlaze u Rejšijama i ostalim plemenima u pustinji da ih nagovore i da ih postaknu na borbu e, i napad na Medinu, odnosno na muslimane u Medini. To je jedan od uzroka, odnosno povoda za ovu bitku. Drugi povod jeste bitka na Uhudu. Znamo da je Resul sallallahu alejhi ve sellem iako je izgubio, iako smo se muslimani izgubili ovu bitku, da je zaprijetio bio Ebu Sufjan da je izišao s vojskom, da traži mušrike i da ih napadne u takvom, u takvom stanju o čemu smo jučer govorili. Pa su ljudi nakon toga pričali o poniženju mušika. iako su pobjedili, nisu dakle smjeli da iziđu u taj novi sukob s muslimanima takvima ranjenim, smijali su im se, izigravali se s njima i tako dalje i to je izazvalo, izazvalo želju kod Ebu Sufjan i ostalih mušika da pokažu što oni vrijede i koliko, koliko mogu. Dakle, to su bili glavni razlozi ove bitke protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče učešća u ovoj bitci, u ovoj bitci je uzelo učešća jako dosta plemena. Prije svega, to je bilo pleme Kurejš, odnosno mušici iz Kurejša. Dakle, židovi, pleme Gatafan, Benu Sulejim, Benu Esed, Benu Fezare, pleme Ešća i Benu Murre. Dakle, sva plemena pogledajte, da su se sva plemena okupila i da su židovi uspjeli, uspjeli nagovoriti sva plemena u pustinji, zajedno sa Kurejišom da krenu protiv poslanika sallallahu alaihi ve sellem i da se udruže oko jednog luka i da iz jedne strele ispale, ispale na, na islam. I krenuli su da utrnu Allahovo svjetlo u kolijevci islama, dakle u Medini, ali oni spletke pletu, a Allah, Đelešanom, te spletke razbija i na kraju budu po njihovoj glavi. Zato se ova bitka zove El Ahzab, saveznici. Jer svi mušrici, svi nevjernici su se udružili na arapskom poluotoku i šire i učestvovali zajedno u ovoj bitci protiv poslanika sallallahu alejhi i muslimana, a bilo je koliko hiljada. 10.000, 10.000 vojnika su imali, a muslimani su brojali svega 3.000. Dakle, mošti su krenuli s tolikom vojskom da je bilo više nego svi stanovnika Medine, i žena, i djeci, i svega ostalo. Dakle, bili su brojni od kompletnog stanovništva Medine. Resul sallallahu alaihi ve sellem obavijestio ashabe. Ponovo, dakle, dolazi do izražaja šura. Resul sallallahu alaihi ve sellem ashabe o tome i stalno je pratio stanje. Imao je svoje izvidnice koje nisu ni trena čekale, nego su pratile šta se dešava i znali su za taj pokret i kad su i za njihovo organiziranje za organiziranje židova židova i ostalih ostalih nevjernika pa je Resul sallallahu alaihi sallam sazvao šuru na kojoj je bilo raznih prijedloga između ostaloga javio se i Salman al Farisi koji je dao prijedlog da se iskopa hendek do tada nepoznat muslimanima nepoznat način ratovanja pa je on rekao ja Rasulallah mi smo u Perziji kada bi se sukobi s nekim, ako bi bili u takvoj situaciji da bi, da bi nas napadni sa svih strana, iskopaj bi jarke kanale, široke i duboke, tako da vojska ne bi mogla preći, drugačije se ne možeš, ne možeš odbraniti. Poslaniku sa Vesanija Sabuna se svidio ovaj prijedlog i oni su, oni su to i uradili. Oni su to i uradili i kopali su jarak prije, prije nego, nego što će doći mušici i što će opkoliti Medinu. Poznate su, poznate su događaji iz tog kopanja, kopanja Jarka i mnoge muđize se tu desile. Znamo da je prije svega sam Resul sallallahu alejhi ve sellem učestvovao u kopanju Jarka. Učestvovao je u kopanju Jarka zajed tako da prenosi jedan ashab kaže zem, tijelo mu je bilo svo prašnjevo od zemlje, nije se skoro ni vidjelo. Dakle izbacivo je zemlju nosio i kada mu je kada mu se Abu Talha požalio na glad i kada kada je zagrnuo svoj stomak, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio kamen zavezan na njegovom stomaku. Resul sallallahu alejhi ve sellem je zagrnuo također svoj vrtač i kod njega su bila dva kamena s kojima je svezao, s kojima se svezao da bi da bi da bi na taj način ublažio ublažio onaj glad. I Resul sallallahu alejhi ve sellem posticao muslimane u tako teškoj situaciji, posticao je na kopanje rovova, pa je pjevao poznatu svoju kasidu, poznate stihove Allahumme la aisha illa aisha al-akhira farham muhađin al ansar val muhađira gospodaru moj nema života osim ahiretskog života zaista je ahiretski život istinski život pa se smiluju i oprosti muhađima i ansarijama a šta su oni, kako su oni uzvratili poslaniku sa veselom on je dakle povišenim tonom, povišenim glasom to, to onaj tu ilahiju, odnosno te stihove citirao a oni su uzvratili nahnu alladhina bay'ana muhammada 'ala al-jihadi ma baqina abada mi smo oni koji se zavjetovali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na vječni džihad, na vječni džihad do smrti. Dakle i kopali su Hendek pa su ashabi naišli na jednu veliku kamen. Naišli su na jednu veliku kamen i nisu mogli da je nisu mogli da je da je riješi. I Resul sallallahu alejhi ve sellem je sišao u rov i pukao je udario jedan put u kamen i ona je se pretvorila u prašinu, pretvorila u prašinu. Takođe pripovijeda Bara ibn Azib da je Resul sallallahu alaihi ve sellem, dakle u drugoj predaji se spominje, sišao da otkloni ili da razbije jedan kamen koji se ispriječio ashabima, oni nisu mogli to da urade, pa je jednim zamahom udario i odlomio jedan dio i rekao je, Allahu akbar, dobio sam ključeve šama, dakle već ih vidim u svojim rukama, Allah Đelešanuhu mi je pokazao da će osvojiti šam. Drugi put je udario i odlomio se još jedan komad pa je rekao Allahu Akbar, dati su mi ključevi Perzije, dakle osvojiću Perziju. I treći put rekao je dobio sam ključeve, ključeve Jemena. To je dakle jedna od muđiza Rasula sallallahu alaihi ve sellem koja je obveselila, obveselila ashabe. Nakon toga, nakon toga spomenut ćemo još nekoliko ili jednu od muđiza, dakle u toj takvoj situaciji, glad, žeđ, e, nesnosna vrućina i tako dalje. E, Džabir, kad je vidio od poslanika sa vaselem da je gladan, da se žali na glad, rekao je svojoj ženi da zakolju bravče i da pozove poslanika sa vaselem još nekoliko njegovih drugova, da niko ne zna. Da niko ne zna da dođu, da se najedu i da, da ponovo idu. Kad je on došao i rekao da je ručak pripremljen, poslanik sa vaselem je pozvao sve učesnike koji su kopali na hendak. Sve ashaabe, a bilo je hiljadu na ručak. I otišli su i svi su jeli, a mesa je bilo stalno liko koliko ga je bilo na samom, na samom početku. I onaj hljeb, tijesto od kojeg je pravila njegova žena hljeb, ostao je netaknut. A svi su se, svi su se najeli do sitosti. Dakle, to su neke muđize poslanika s.a.v. u toj, u toj bici. E, poznata je stvar da, da je poslanik s.a.v ostavio žene i djecu u onim e, tvrđavama u Medini, dakle u gradu, na taj način je sklonuo. Međutim, mušti su ipak, kad su opkolili Medinu, kad su vidjeli te jarke, kad su vidjeli drove i prevaru, kad su vidjeli da su, da su prevareni, da ne mogu preći i tako lahko ući u Medinu, e, neki njihovi poznati junaci, kao što je Amir ibn Abdul Wud, Ikrim ibn Džehli i tako dalje, ipak su uspjeli, uspjeli, uspjeli preskočiti. Pa je pred Amir ibn Abdul Wudda, kojega se bojali muslimani, i žene su čak i, i djeca, svi su ga se bojali, bio poznati u Kurejše, je poznati njihov junak. Izišao je, a pred njega izišao Alija radijallahu ta'ala kao pješak i sukao je svoju sablju, pa mu je rekao ovaj Amr ibn Abdul Hud, ja sam prijatelj s tvojima bio od prije i ne želim tebe da ubijem, nego skloni se ti, nek iziđe neko drugi. Ali je rekao, tako mi Allaha, ja želim tebe da ubijem. I prišao, prišao mu je, prišao mu je, oborio ga s njegovog konja i ubio ga, a Ikrime je pobjegao, Ikrime me želi pobjegao, tako da je zaboravio na svoje oružje, koplje mu je ostalo na drugoj strani. Dakle, e, Resul sallallahu alaihi ve sellem je na takav način napravio zaštitu A židovi, ono što je vrlo interesantno i oko toga hoćemo da se zadržimo, židovi su došli kod Benu Kureiza. Dakle, Benu Kureiza je ostao tu. Deset hiljada je sa strane došlo mušika i opolili Medinu. Benu Kureiza su na, po, potpisali ugovor s poslanikom sallallahu veselim. Pa je nakon toga došao vođa, došao je vođa plemena Benu Nadir, koji je bilo, koji, on je bio glavni podstrekač, glavni podstrekač na, na, na ovu bitku, došao je kod ovih vođa, kod vođe plemena Benu Kurejza i tražio da uđe, tražio da uđe kod njega da ga ovaj primi, da ga ovaj primi kako bi, kako bi ga nagovorio da, da, da skrši ugovor. I oni su dogovorili o kršenju ugovora, ugovora i o napadu na, na muslimane iznutra. Dakle, sad se situacija ponovo pogoršala, sa strane neprijatelji, kako Allah Đelešanuhu opisuje, id ja'akum min faukik wa min asfala minkum. Kada su vam došli i od i odozdo sa svih strana, sa svih strana i kada su duše došle, došle do grla. I tako je trajalo 30, 30 dana. Mušice nisu mogli dakle prići zbog tog hendeka, a nakon mjesec dana dolazi olakšanje od strane Allaha Đelešanuhu. Allah Đelešanuhu je poslao vjetar koji je uništio i dizao njihove šatore u gasio njihove vatre tako e, da je Resul sallallahu alejhi kada je spremio spremio Huzejfu da vidi šta se dešava tamo Huzejfe, pogledajte koliko je bila teška situacija, a kasnije kad ono govorio o munaficima, spomenuću u njegovu ulogu posao na, na ovoj bici, al-Ahzab. Resul sa vselem pitao ko će mi otići, a već je dobio poruku da je pobjeda ostvarena, inšala. Dobio je objavu da su neprijatelji kažnjeni, da je vjetar razrušio sve njihove šatore, da diže, da je nesnosno, nepodnošljivo, da moraju, moraju bježati. Kad je Rasul sallallahu alejhi ve sellem tražio da sahaba, ko će otići da donese poruku od neprijatelja? Svi su šutali. Niko se nije javio. Pa drugi put, e, ko će otići da donese poruku? Ništa. I treći put, rekao je, Huzeife, on je rekao, nam. Da. A inače, običaj sahaba je bio, da odmah kažu, pokoravam se ili lebejke ja Rasulallah, odazivam se, sad je rekao samo nam, jer strah je bio velik, velik, pa je rekao otiđi ti pa donesi, pa donesi poruku, vidi šta je s neprijatelj. I otišao je u Zajife, noć je bila tamna, otišao je i sjeo je među njih i vidio je da je vjetar sve razrušio, a Ebu Sufjan je okupio, okupio glavešine, okupio je njihov, njihove vođe da se dogovore šta će da uradi. I on je kao ja sam sjeo toliko blizu su, Ebu Sufjana da sam mogu osjeći glavu. Odmah sam pored njega, pored njega sjedio. A nije me primijetio uopšte. I onda je Ebu Sufjan kao iskusni vođa rekao neka svako od vas provjeri komu sjedi s njegove desne ili lijeve strane da se ne bi, da se nije uvukao ko od, od muslimana među nas. Pa sam ja kao rekao prije nego što je upitao mene ovaj s desne strane ko si ti I on mi je rekao ko je, ja se njemu nisam, ja se njemu nisam predstavljao. Tako i ovog s lijeve strane i tako sam se izvukao uz Allahu pomoć. I donio je, donio je vijest Rasulu sallallahu alaihi sallam o tvoj konačnoj pobjedi i porazu mušrika, pobjedu muslimana i porazu mušrika. Prvo ćemo braćo govoriti, kad, je, kad su pitanje pouke o židovima, onima koji svaki ugovor krše, Resul sallallahu alejhi ve sellem dakle je sklopio ugovor sa Benu Kurejza o pomoći muslimana ako budu napadnuti. Međutim vođa Benu Nadira je došao kod Kabe ibn Eseda i tražio mu da otvori vrata da uđe. Međutim, ovaj je odbijao i rekao, ja sam sklopio ugovor s Muhammedom, znam od njega samo dobro, on je iskren, on je pošten, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, ova je stalno klupao na vrata i govorio, govorio mu, došao sam ti sa najvažnijom stvari, koja će se desiti ovdje, dakle s velikom vojskom, s morem vojnika koji trebaju da unište to, dakle s ponosom koji, ne, koji, se ne, koji se ne pamti, koji se neće zapamtiti. A šta mu je odgovorio ovaj? Iako, je, iako ga je prevario, na kasni, kasnije on prekršio ugovor, šta mu je odgovorio vođa o, ovaj, Benu Kureza? Zaista ti nisi došao ničim osim s poniženjem, osim s velikim poniženjem. Ali je pristao na to, dakle, pristao na taj, na taj ugovor, otvorio mi je vrata i dogovorili se, rekao mi da su iskupili svi, svi mušici i Kurejiš i ostala plemena da, da napadnu zajedno poslanika, sallallahu alaihi ve sellem. Nakon toga Resul sallallahu alaihi ve sellem je poslao, poslao Sad ibn Muaza, Abdullah ibn Ravahu i neke druge ashabe da provjere jesu li oni zaista prekršili ugovor. Jer to je sad ashabe brinulo. Oni su sigurni bili iza leđa da ih neće niko napadati, neće ih udirati iznutra iz Medine kad su došli pri se njihovim kućama, čuli su kako oni psuju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onda su oni pozvali traže da se da se da se vidi da se dogovore, pa su oni rekli: "Ko je Muhammed? Mi njega ne priznajemo kao poslanika. Mi smo prekršili ugovor, idite, idite od nas." Kad su se vratili ashabi i obavijestili poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli mu šifrovano da ne bi čuli drugi ashabi da je da su oni izdali, da su prekršili ugovor, poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Allahu akbar." radujte se sigurnoj pobjedi. Pazite, u takvoj situaciji toliki je optimizam kod Resula sallallahu alaihi wasallam. Neprijatelji izvana, neprijatelji iznutra, kod njih glad, malo vojnika, ali u takvoj situaciji kaže, u presnoj situaciji kaže, Allahu akbar, pobjeda je, inša Allah, blizu. Drugo zbog čega želimo objasniti, braćo, spletku židova i njihov položaj, jeste ono što Allah Đelešanom o njima govori Ono što Allah, da bi mi, da bi nama bilo jasno zaista ko su židovi. Često puta danas ljudi govore, među muslimanima, što se samo o židovima govori? Što se samo o njima priča? Dobro, i židovi kršćani su isti neprijatelji Islama jednako je to. Ali nema većih zlotvora, nema, nema uh, gorih ljudi, gorih stvorenja na zemlji od židova. Evo dokaza iz Kur'ana. Kaže Allah Đelešanu za židove وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ i kažu, kažu židovi, Allahova ruka je stisnuta. Gullet ajdihim wa lu'inu bima kalu, bel je dahuma Stisnute ruke njihove su i prokleti neka su zbog onoga što oni, zbog onoga što oni govore. Dakle, to govorimo o stvarima njihove akide. Oni u to vjeruju. Oni to ne govore džaba. Oni kažu i vjeruju da je Allahova ruka stisnuta. Ne uzubilo. Dakle, to je njihova akida židovska jedna od drugih jedna od tačaka njihove akide jeste takođe kad kažu inna Allah faqirun wa nahnu agnija Allah je siromašan a mi smo bogati Allah je siromašan a mi smo, mi smo bogati ta'ala Allah amma kalu uluban kabira Allah je zaista visoko od onoga, iznad onoga što oni govori treća tačka njihove akide koju Allah što spominje u Kur'anu da bi vjernici izvukli pouku jeste va kalet il jehudu uzeirun ibnullah i kažu idovi uzeiri Allahov sin kao što kršćani kažu Isa je Allahov sin, židovi kažu neuzubillah, zeri je Allah, uzeri je Allahov sin. Zatim, vratimo se malo židovima u vrijeme Musa alaihi salama. Isto, iz tog vakta. Šta je uradio faraon sa židovima? Protjerivo je. Allah Đelešanohu govori o tome. Ubio im je mušku djecu, a ostavljao je živu, živu žensku djecu. Protjerivo, klao, e, silovao. E, nema šta je nije radio na kakve i muhe nije stavljao dolazi Musa a.s. dolazi Musa a.s. kao Allahov poslanik i izbavlja židove izbavlja židove iz tog, iz tog stanja i jesu li zahvalili Allahu Đalešanu nakon toga jesu li na toj velikoj blagodati koju je Allah Đalešanu podario preko poslanika Musa a.s. nakon što je Allah Đalešanu izbavio i spasio ih spasio ih faraona rekli su šta Uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Mi smo ezijeđeni i napadani i prije nego što nam došao, a i nakon što si poslat kao poslanik. Dakle, za njih je to sve isto. Sve isto. Mi smo bili u istom stanju i prije tebe i sad smo u istom stanju. A nije, nisu, bili, nisu bili u istom stanju. A zar postoji odvratni govor na sve što, što im je učinio Musa a.s. I kad su prešli preko mora, šta su rekli? Kad je Allah, vidjeli su, vidjeli su more pred sobom. Vidjeli su neprijatelja za sobom. I rekli su, nema nam spasa. Nema nam spasa, sad smo gotovi. Ali je rekao Musa a.s. Inne ma'i rabbi se jehdin. Sa mnom je moj gospodar i on će me, on će me sigurno putiti, napravi, on će me spasiti i pomoći. I kad je Allah žanom spasio i kad su prešli more, jesu li učinili seđdu zahvale Allahu Đalešanu? Jesu li pali na seždu i kazali Ja rab tebi hvala što si nas spasio, što si izbavio i tako dalje. Šta su rekli? Kalu ja Musa iđa lena ilahen kema lahum aliha. O Musa, učini i ti nama, znaš su tamo ljude mušike na drugoj obali, koji sklanjaju kipove, pa su rekli, o Musa, načini i ti nama bogove kao što oni imaju, kao što oni imaju božanstva, pa da se, pa da se njima klanjam. Dakle, zahvala na ovaj nijemet od strane Allaha Đelešanu je širk, širk Allahu Đelešanu. Dalje, zatim je došao Samir, Samiriji, koga Allah žena spominje u Kur'anu i kaže, šta je rekao židovima? Hada ilahu kumu, napravio je tele, koje je rikalo. Kad, kad vjetar najiđe, dakle, pokupio je zemlju, kako stoji u tefsirima, ispod, ispod uh, Džibrila, ali i i napravio je tele, zlatnom telom koji je bilo šuplje i vjetar kad najiđe ispada kao da, kao da niđe. Rekao je šta? Hada ilahu kumu, ilahu Musa, fenesije. Ovo je vaš Bog i Bog Musa, samo je on zaboravio. Samo je Musa zaboravio. Dakle, pripisali su Musa islamu zaborav, zaborav i zabludu. I nisu stali tu, već su tražili druge stvari. Kad je Allah Đelešanovu počastio svim blagodatima, svim blagodatima, šta su rekli? Ja Musa len nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbek yukhrij lana mimma tumbitu al-ard min baqli baqliha wa kifaiha i tako dalje. E, o Musa, mi ne možemo trpiti više jednu hranu. Allah Đelešanu im je dao prepelice, najukusnije meso i manu, u Kur'anu se spominje manu, kažu u Fesi da je to medna rosa. Medna rosa, iz, izutra iziđeš, ona padne na večer. Izutra iziđeš i kao strave, nakupiš poput meda. Nap... Koliko god hoćeš. A od nje se moglo praviti jako mnogo jela. najukusnije jela. To im je do sada dodjelo kaj ne možemo više ovo trpiti, nego moli Allaha da nam dadne luka. Da nam bijelog i crvenog soje i ostali, <laughs> ostali, ostali proizvoda koji ostali stvari koji niču iz zemlje. Pa rekao Musa a.s. zar ćete ono što je bolje zamijeniti sa onim što je gore? Nego idite, idite u Egipat i naćete, naćete sve to. Te stvari koje, koje vi tražite. Dalje, kad je Allah žele što naredio Musa a.s. da zakolju kravu, pa kaže, Allah da zakoljete kravu, bilo kakvu kravu. Da su zaklali bilo kakvu kravu, Allah je što to primio. Međutim, oni kažu, pitaj ti svoga Boga. Pitaj ti svoga Boga kakva ta krava treba da bude. Pa kad je on rekao treba da bude takva, pa kaže, pitaj svoga Boga kakve boje treba da bude. Pa treći, dakle, tri puta, tri puta obraćaju se Musa i samo im govori, pitaj ti, jer pitaj svoga Boga, svoga gospodara. Šta to znači, braću? Dakle, oni ne priznaju Allaha za gospodara nego Musa alaihi salamu kažu pitaj ti na tri mjesta u tri ajeta na istom, u, istoj, u istoj suri. I Allah je zašto iskušao subotom i lovom, lovom u subotu i zabranio im to, ali oni su izveli prevaru. U petak na večer bi stavili, stavili one mreže, mreže, a u nedelju bi, nedelju bi vadili. Dakle, ne bi se so, veli, to nije to. Vidiš da nismo, da nismo onaj u subotu lovili. Dakle, da bi, misleći, na ta neđe će prevariti Allaha Đelešanu. Zatim dolazi zadnja priča o židovima kada Allah Đelešanu uh, e, naređuje preko Musa i sam da se vrate u svijetu u zemlju koja im je obećana, šta su rekli? Qalu ja Musa inne fiha qawmen jabbarin va inna len nadhulaha hatta jahruđu minha. O Musa, u njoj je narod nasilnički. Mi nećemo ući u nju dok oni ne izižu. Dok oni ne izižu. Pa se naša dva muslimana tu koji su bili spremni da se žrtvuju na, za Allahu vjeru. Dakle, pogleda židova, oni nisu spremni da žrtvuju za istinu ni kap krvi. Ništa oni nisu spremni. A sve traže sve traže. I kad su sve dobili, na kraju kažu mi nećemo, mi nećemo ući. Jer to su židovi braćo. Zato je Allah opisao u Kur'anu Ava kullama ahadu ahadan nabadahu farijekam minhum, bel aktharuhum la yu'minun. I nijedan ugovor neće potpisati, a da grupa od njih neće, neće taj ugovor kršiti. Dakle, oni su ubijali poslanike, borili se protiv njih, a zatim nas istorija upozorava na to šta su radili sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem. Dakle, prekršili su ugovor Benu Kurejza i Benu Nadir i na Hajberu i posle Hajbera i okupili se protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, u vrijeme poslanika tako, u vrijeme Musa i Selama tako su postupali. Idemo sad u noviju istoriju. Kad, je, kad su u pitanju židovi, ta novija istorija takođe također sva crna. kolonijalizam ubijanje, laž, e, kukavičluk, kršenje ugovora, širenje fesada, raznoraznih bolesti i tako dalje. Sve ove ideje koje su danas izmišljene preko komunizma, preko fašizma i tako dalje, sve to od njih, sve to od njih potiče. Dakle, to je njihova istorija i starija, i starija i novija koja potvrđuje da oni nikada nisu bili na istini, da nikada nisu, krši, da nikada nisu poštivali ugovor, da su ga uvijek kršili. I ovo je jedna velika pouka, vraću za nas, da su ne samo židovi, nego židovi i svi ostali nevjernici uvijek prave ugovor kada? Kad njima odgovara. Prvi predlažu ugovor. Hoćemo ugovor ću, ali ga uvijek prvi krši. Dakle, prave ugovor potpisuju ga samo onda kad im odgovara. Benu Kureyza su vidjeli da, je, da, je, da su muslimani nap, nap, uznapredovali. Ne bi drugačije sklopili ugovor. I kad su vidjeli da njima prijeti opasnost, potpisat ćemo ugovor, nema problema. Ali kad su vidjeli da im prijeti iz druge strane opasnost, ako ne, potpiš, ako ne prekše taj ugovor, Jer su vidjeli mnogobrojnu vojsku koja ako pobjedi, oni su saveznici muslimana, pobiće i ovi. Odmah krše, odmah krše ugovor. To je pravilo. Tako je kod nas danas. Tako je kod nas. Pogledajte, koliko smo mi pregovora i ugovora imali sa, sa, sa, sa kršćanima, sa e, katolicima i krivoslavcima. U toku rata, pa posle rata, i oni stalno krše ugovore. A mi vas za nove potpisujemo. Potpisuju oni da i to nije potpisan ni zbog čeg drugog, nego zbog toga što su oni bili u krizi. Wallahi bili u krizi. Da nisu bili u krizi, ne bi tražili pod, pod, podpisivanje ugovora. Ne bi tražili podpisivanje ugovora. Nego kad se ti ojačao, on onda traži podpisivanje ugovora. Kad te je dobio, kad te je dobio posle toga, on kroz taj ugovor traži da se ostvara njihov cilj, opet ga krši. Na svakom koraku, na svakom mjestu, a ti, a ti to ne smiješ činiti. Dalje, to je dakle, kad, je, kad su u pitanju židovi, koje nismo mogli nikako, nikako zaobići. <clears throat> Dalje, Allah dželle šanu Kur'anu spominje: "Wa iz dagatil absaru wa balagatil qulubul hanajira ve tazunnuna billahi dhununa. Hunalika hunalika bitulial mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Kaže i kada su vam srca došla do grla, kada su vam srca došla do grla i kada ste o Allahu svašta pomišljali, kada ste o Allahu svašta pomišljali. Allah, tu, tu je Allah dželle šanu iskušao mu'mine zaista velikim iskušenjem. Pogledajte kako Allah žena govori da, o, o tom iskušenju. Kad Allah kaže da su došla srca gotovo u grla, a nema više izlaza, to je zaista tako. I mi to ne možemo čak i zamisliti još gore. Ali to je vrhunac, iskuše, vrhunac iskušenja. Vrhunac iskušenja je to o kojem mi ne razmišljamo. I ispiti iskušenje su, dakle, sunnet od Allaha Đalešanuhu i mumini moraju biti iskušani kako kaže uzvišeni alif lam mim hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun zar misle ljudi da će biti ostavljeni a da ako kažu mi vjerujemo a da neće a da neće biti iskušani braćo mi živimo u vremenu kad su se povećala iskušenja i fesad mi živimo danas u najvećim iskušenjima zbog naše akide u našim državama Jer vidimo da se oni koji prihvate istinsku akidu, koji se vrate vjeri, bivaju izloženi najvećim iskušenjima. Oni se ubijaju i na istoku i na zapadu i ponižavaju na svakom koraku, na svakom mjestu. Zar to nije fitnet? Zar to nije iskušenje? Dakle, to je dokaz da se ponavlja Allahov sunnet i da on neće presati do sudnjega dana dok konačno ne pobjedi Allahova istina. I mi moramo ustrajati i izdržati onako kako su izdržali ashabi u bici na Ahzabu, zlo i kufr i njihovi sjedbenici, bez obzira koliko bili međusobno podijeljeni i u neprijateljstvu. Kad je u pitanju islam, lako se složi da ga napadnu. Lako se složi da ga napadnu. Dakle, istorija se ponavlja. Danas nemamo ta imena, e, plemena kao su Gatafan, Benu Esed i tako dalje i tako dalje, ali imamo iste te ljude, ne iste ljude, nego iste ideje, iste akide. Ako su na kufru, lahko se udruže protiv muslimana. A inače nisu zajedno. Nisu zajedno. Allah je sam vam sa tome upozorava pa kaže tahsebuhum džemijan wa kulubuhum šetta. Vi mislite ili ti misliš da su oni zajedno, ali su njihova srca razdvojena. Njihova srca su razdvojena. Njih je ujedinio lični interes. Međutim, međutim, iako su razjedinjeni, iako četnici i ustaše međusobno ratuju, međusobno se ubijaju i ne vole se, istočna crkva ne voli zapadnu crkvu. A istog su korijena, kad je u pitanju napad na islam, lako se udruži. Lako se udruži. Tako, pomažu, tako se zajedno pomažu u Čečeniji, tako se zajedno pomagali ovdje u Bosni i na svakom drugom mjestu svi saveznici, svi se, i stalo umet kako je ostavio Kur'an i Sunnet je stalno u bici na Ahzabu, stalo je Ahzab, saveznici su stalo udruženi protiv, protiv muslimana, a oni nikako da se opomine da se vrate svojoj, svojoj vjeri. Dakle, spomenuli smo da je Resul sallallahu alaihi ve sellem sam učestvovao u kopanju, u kopanju Hendeka. E, želimo e, ovdje da istaknemo još jednu stvar koju smo zaboravili spomenuti. A to je događaj s jednim mladićem koji se zvao kako? Koji je iskoristio, pri, pored što, toga što je Allah šanom dao vjetar i uništio na taj način mušike, šta se prije toga desilo? Šta se prije toga desilo? Kako se zvao taj čovjek? Dakle, zvao se Nuaim ibn Mes'ud iz plemena Gatafan koji je primio islam. Primio je islam i došao je poslaniku sallallahu alejhi ve tajno i kaže: "Ja Rasulullah, ja sam primio islam." Pa šta misliš, ti me postavi tamo gdje će naj, gdje će biti najkorisniji. Kaže, poslanik sallallahu ti si samo jedan čovjek, a rat je varka, pa učini kako ti misliš da je najbolji. Pa je otišao, pa je otišao kod židova, kod židova Benu Kureiza i rekao im je, znate da sam ja vaš saveznik u imenu, kaj znamo, mi ti vjerujemo. Hoćete vas posavjetujem kaj može. Znate li kaj vi, u kakvoj ste vi situaciji, vi ste ovdje u Medini, vaše su porodice tu, vaša djeca, Kurešije su vani, van Medini. Oni ako izgube, oni će se povući opet u svoje kuće. A vaš je ostavit na cjedilu tu i ubit će vas muslimani, ubijat će. A ako pobjede, ako pobjede, opet vama neće dati ono što, što se zaslužili. Dakle, opet će ne biti gornji. Pa kaže, šta nam predlažeš, to je, dobar, to je dobra stvar, a šta nam predlažeš, uzmite od njih kao zalog njihove ljude. Kao zalog da će se oni boriti s vama do kraja. Nek vam pošalje ovdje unutar Medine ljude, sinove, svoje, u zalog i garanciju, i kao garanciju da će oni ostati boriti se s vama do kraja. Kaže, to je dobar prijedlog. Pa je otišao u Kurešijama i kaže, znate da sam ja vaš saveznik, Mislite li da će, da će židovi ostati tu s vama? Oni su u Medini, oni su potpisali s poslanikom ugovor i tako dalje. I oni će od vas sigurno tražiti zaloge i ako vam budu tražiti zaloge, ne dajte, ne dajte im. Ne dajte im to. Na taj način je stvorio, i kad, je, kad su oni poslali svoje zaslanike, tako i bilo. Tako je bilo. Židovi su tražili to, ovi su odbili i došlo do smutnje i nereda među njima i sami su se, sami su se potukli međusobno. Dakle, pogledajte koliko, koliko je jedan, jedan musliman, učinio i doprinio da, da, da izhod bitke bude u korist, u korist muslimana. I pouka je, pouka je ovdje, u, u ovoj stvari, da se neprijatelju ne smije vjerovati. Ne smije vjerovati makoliko on bio iskren, makoliko iskreno govorio. Dakle, to je pouka. Borba je i hoće neprijatelj da ubaci, da ubaci. Danas to pokušavaju. Pogledajte koliko među muslimane, među raznorazne džemate koji su okvirali okviru sunata džemata, koliko ima munafika, koliko ima neprijatelja, čak otvorenih kjafira koji hoće da ubace među nas nered, smutnju, da nas razdvoji, da nas razdijeli. Ali mi, mi se moramo vratiti na ovo. Zato je sira pouka. Došao je neprijatelj, naš neprijatelj, iskreno nam govori neke stvari. Čak možda su one istina, ti mi kad bi iskontali, kad bi vidjeli poslije stvarne su, tako je. Međutim, ne može nam neprijatelj dijeliti lekciju, ne može on uspostavljati red Ne može neko koji sa, sa strane doći po pa uspostavljaju trenutu tvojoj kući i govoriti e, znaš, tvoje dijete nije dobro, nije u redu neko postupi tako da bi, da bi tvoju porodicu razrušio i uništio. Jer on ne želi tebi dobro s tim svojim potezom. Spomenut ćemo također, brat, braćo, i šuru dogovaranje ponovo. Ponovo. I jedan propis vezan za šuru. Dakle, jedan fikski propis koji je vezan za šuru. E, ovdje obavezno, kad je u pitanju šura, to nismo spominjali, napraviti razliku između šura i parlamenta između šure i parlamenta. Ima ljudi koji danas zagovaraju da muslimani mogu ući u parlament. Da mogu ući u parlament. Ali i da je to isto. Koji isto vječuju šuru i parlament. Kaj, e, zar to nije jednako? Nije jednako. Nema šuru. Postoje dva šarta kad je u pitanju šura. Da bi se, da bi se jedan međlis mogao zvati šurom, dogovornim vječem, mora ispunjavati dva šarta. Prvo, nema šure i nema dogovaranja oko onoga oko onoga oko čega postoji jasan tekst Kur'ana i Sunneta. Tu se ne dogovara. Rekao je Allah, rekao je poslanik, ne možemo mi sad u parlamentu raspravljati na šure, hoćemo tako postupiti, nećemo tako. Tako se mora postupiti. Tako se mora postupiti. Dalje, u šuri moraju učestvovati, kako, kako islamski učenjaci kažu, ahlul halli wal akd. Oni koji su dostojni da, da učestvuju u njoj. Dakle, učenjaci, šarijetski učenjaci, ljudi koji poznaju, poznaju istinu, poznaju islam, poznaju stvarnost, znaju rasporediti stvari, a danas nije tako. U parlamentu nije tako. U parlamentu učestvuju i židovi, i kršćani, i ne, najveće neznalice koje nema nikakve veze, nikakve veze o islamu. I sad, pogledajte, ako nema jednog od ovog ša, od, od, od, od iša, ne može se, ne može se to nazvati šurom. Može biti parlament, a u parlamentu, pogledaj, mi moramo, dakle, se, e, ne smijemo razgovarati o stvarima o kojima je došao jasan tekst. Tu nema dogovora, a u parlamentu se razgovara danas ili alkohol haram u islamskim državama, ne samo kod nas. Kod nas se ne razgovara, kod nas je to halal davno postao. Je alkohol haram ili nije haram? Je li e, uh, ovo halal ili, ili ovo haram i tako dalje? Hoćemo li ga dozvoliti, nećemo dozvoliti. Ne samo to, nego se u parlamentu raspravlja, hoćemo suditi po Allahom zakonu ili nećemo. I onda se ide na glasanje. Ide se na glasanje. Pa ako pobjedi, ako bude više glasova onih koji kao da je protiv, da, da, da, da, da ne treba sud po Allahom zakonu, neće se sud po Allahom zakonu. Dakle, to je razlika između šure i parlamenta. I uvijek na kraju moramo spomenuti dakle e, hrabrost poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegov optimizam u najtežim u najtežim trenucima najtežim iskušenjima i u bitkama i mimo, mimo toga u privatnom životu kad bi ga snaži iskušenje on je ulijevo ulijevo u povjerenje ashabima a to je dokaz da mi moramo slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem i izgrađivati takve vođe imati takve vođe koji će nas voditi stazom Kur'ana i sunneta do sigurne pobjede molim Allah Đelešanuhu da nas okupi oko Kur'ana i Sunneta, da nas da učvrsti naš saf, da nas ujedini na istini, da nam oprosti grijeh i da nas uvede u džennet. Amin. Jezakum Allah.